is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nul. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Shula Clark daar met ons inleiding, wat is uh, This is my song en uh, ja, ek dink eindelijk ek moet een of ander tyd moet ek weer my klingel verander en hierdie keer kan ek sê memories are made of this want ek geloof daar kom so baie uh, herinneringe op terwyl hierdie Golden Oldies dan speel nou, vandag het ons een birthday goal Uh, en nou hierdie weekse verjaarsdag, baie geluk aan Maggie Mynkies. Ek dink sy is van Kroonstad. Uh, dit is uh, toe ek laas gehoor het. Uh, eh, net daar afsit. Uh, toe ek laas gehoor het. <laughs> en nou, uh, sy uh, voeg nog so een uh, cyferkie by haar jaar totaal. En, uh, maar onthou, ouderdom is maar net een cyfer die Westminster eh, Westminster Choir College uh, sing namens ons amal vir jou die verjaarsdagsong Happy Birthday hier gaan hy Happy Birthday as hy prachtig daar gesing dier Westminster uh, eh, Choir vir Maggie Menkies, wat vandag verjaar, en uh, ons hoop jy is ingeskakel, nou uh, ons wense vir jou is goeie gezondheid, baie voorspoed en sieninge met een rede om elke dag te lag. Ok, die program skop ons af en ons begin dier te luister na Enrique, Enrique Iglesias, met sy net so bekende pa, uh, Julio. En nou, uh, Enrique is op 8 mei 1975 as Enrique Muguel Iglesias Preisler gebore. Die jongste van drie kinders was hy die sien waar die gewilde uh, Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was uh, Isabel Preisler gebore en bekende Madrid maatskapelike. Dit is nie asof uh, ek op soek, soek was na plate contract nie, het Iglesias later gesê, vanwees sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. En die liekie wat Enrique vannacht vir ons syng is Hero. Hero. dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? made you laugh. Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. Iglesias, volunteering to be your hero, and I believe uh, there is quite a number of people uh, who he is the hero of. Uh, today, we have a special welcome to Tess in Barberton in uh, Ohio in the USA. Now, uh, I promise a lot more familiar oldies today in today's program. Joyce says you must enjoy the program. She's also listening from Cave Kick in Arizona.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 Silla was een Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skryver. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had A Heart en You My World het albei in 1964 die uh, nummer 1 posiesie in die Verenigde Koninkryk behaal. Nou die een wat Silla Black vandag vir ons syng is Conversations, een wat ons baie lang klas gehoor het. You come here often Have we met before Tell me your impression now could you like me more? meet him. Yes, I've still got to meet still got to meet him baie populaire enig in sy tyd. Ek het altyd die mekaar geraak met Silla Black en uh, wat was die ander ene? Uh, Diana Ross. Uh, ja, maar nou ken ons die verskil uh, ons stap aan en ons kom nou by een ander een wat ons ook min hoor uh, is uh, een van James Edward Brown <clears throat> hy is op 1 april 1934 is hy gebore en hy is oorlede op 11 juni 2015 hy was Amerikaanse country sanger en liekerskryver wat in die 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van die Browns het uh, later vanaf 1965 tot 1974 een suksesvolle solo loobaan gehad, gevolg dier een reeks groot duet treffers met die mede-country muzieksangeres Helen Cornelius tot en met uh, eh, 1981. Nou, Brown was ook die gastheer van die country music greatest uh, radio show, een uh, gesindikeerde country muziekprogram uit Nashville, Tennessee. Helen Cornelius, uh, gebore Helen Loreen Johnson, op 6 december 1941, is een Amerikaanse country sangeres, liedjeskrijver en actrice, en uh, wat die beste onthou word vir die reeks treffers met, uh, wat sy saam met hierdie Jim Brown dan gesing het, uh, waarvan daar baie Eh, die Amerikaanse top 10 bereik het en uh, dit was gedurende die 1970s en vroege 80s.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 Suddenly I look into your sleepy eyes. You read my name and it just seems to dangle there. Then I feel your fingers running suddenly I look into your sleepy eyes, I feel your hand, I feel the ring, and I realize this night is all we'll ever have. Jim Rau, uh, Brown en uh, H. Cornelius, wat daar vir ons gesing het. <clears throat> uh, Oké, okay, Priscilla. Nee, kom ons los daar ene. Ons gaan na uh, LUV. Hulle is een Nederlandse meisjesgroep wat in die laat 1970s een reeks treffers op die vasteland van Europa, Benelux, Duitsland, Switserland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarke, as ook in Suid-Afrika, Zambia, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Mexico bekendheid verwerf het. Die oorspronkelike lede was Patty Braird, Josie Hobie en Maga Shiner. In 1979 was LUV Hollandse grootste uitvoerproduk en het dus die, eh, die Konamus uitvoerprys daarvoor ontvang. Die LUV Likkie wat ons vandag uh, luister is uh, man dus een wat klink asof hulle my ken. You the greatest lover. sing me a ocean song. Sing me, sing me a sweet love song. Sing me, sing me a ocean song. That is the only thing I want. Kiss me, kiss me, kiss me, please. Kiss me, kiss me, please. Kiss me like it's for the first time. Kiss me like it's for the first time. Kiss me, kiss me, kiss me, please. Kiss me, kiss me, kiss me, please. Honey, you're wonderful to me na na dankie. Uh, <laughs> julle uh, ken, julle, julle, julle is connoisseurs, maar uh, ek is, uh, ek bly humble. Nou kom ons daar, die Suid-Afrikaanse boerorkes, ek weet nie, hulle het, het so een verscheidenheid wat hierdie twee uh, speel. En uh, die twee wat ek van praat, is die Campbells. Nou, uh, Eh, die Campbells is een Afrikaanse muziekgroep wat uit die uh, broers Tony, wat op 7 april geboor is, en Harry Campbell, uh, geboor op 8 april. Uh, nou hoop ek is een paar jaar tussen en een nieuwe dag verskil nie. <laughs> Hulle de, uh, debietalbum, You My Mate, is in 2001 vrygestel. Hulle tweede album, Roy Rock Bokkie, word in 2002 vrygestel en bereik uh, eh, binnen weke trefferstatus. In 2010 ontvang hulle een sama toekening in die eh, kategorie Beste Sokkie Dance album vir Mama Maria. Die Campbells doen vir ons sommer die heelbelies, heelbelie ja. rock. Lekker luister en dans sommer saam, die wat jy jou benen so uitskop met jou hande op jou jippe. Hillbilly rock, hillbilly roll, stand in line and away we go. A little bit of moonshine, a little bit of meat to the hillbilly rock and roll with me. One, two, three, four. Up on the mountain, way out of town and the folks gather round. Bring a little bottle, buddy, hold on tight. It's a hillbilly rock and roll night. Yeah! How you all see Ma and Pa? Everybody's out in the yard. Somebody's calling out, Go, cat, go! It's Uncle Earl on his old banjo to the hillbilly rock, hillbilly roll. Stand in line and wait Shine a little bit of meat to the hillbilly rock and roll with me. Everybody sing hee-haw. Yeah. Grandpa's rocking in his rocking chair. Grandma's pretty when she lets down her hair. The hair comes down, the dress goes up. She grabs a fiddle and she fiddles to the bop to the hillbilly rock, hillbilly rock. a little bit of me. Shine a little bit of meat to the hillbilly rock and roll with me. Hillbilly rock, hillbilly roll. Stand in line and away we go. A little bit of moonshine, a little bit of meat. ou, terwyl hy sy lasso swaai. <laughs> Eh, ek uh, hoop julle geniet die program nog so ver, Judy, uh, daar van Pretoria, Judy Swanepoel, ek uh, verstaan, jy luister, ek weet sommer, ek dink, uh, Motti, daar van uh, George, jy is een gereelde luisteraar, staatmaker, en uh, Anlida, daar is Stijn, daar van uh, Rustenburgse wereld, uh, wees, ons mense is redelijk wijk, en soos ek sê, net hoe gesê het, Ohio, daar in die USA, en uh, eh, Kuif eh, Creek in die USA, en jo, ja, uh, eh, Amersfoort, daar in uh, die oost, wat West Transvaal, Gautengse wereld, enzovoorts, enzovoorts, ja, ons kan nie, uh, ek het nie die map hier by my nie, maar ons het een map van ons gewoonlik kyk, of kan kyk, uh, wie of waar die mense is, ingeskakel is en daar iwers in die middel van die Mediterraanse see is daar een klein eilandkie daar is ook een gereelde luisteraar uh, wat sy vlaggie op is wanneer, <laughs> wanneer ons daar kyk so ek wonder nou of uh, dit iemand is wat homesiek is, wat naar die huis verla, verlang en uh, ja kom ons stap aan ehm um, ons het nou net gelijk, geluister na Hillbilly Rock en uh, ja, Motti het nou net laat weet dat sy is ook op haar pos. Volgende luister ons na Leslie Hamilton. Sy is a, eindelijk een baie goeie kabaret kunstenaar of uh, ja, sangeres. Uh, Leslie Hamilton sing vir ons volgende No Hollywood Movie dit is een van die liedjes wat niemand ken nie, maar as jy, wanneer jy die uh, naam daarvan sê nie, maar sodra jy hom hoor, uh, dan sing jy somme Lykjels saam. Sy is van uh, eh, Oostenrijk en Duitsland en haar plaat bereik die top 20 uh, in, in onder andere Engeland, die VSA, Noorwee, Finland en Denemarke. Leslie het geen noemenswaardige successe met uh, ander enige ander lied nie. Sy spits haar meer toe op kabarei loobaan en kom ons luister na Hollywood, No Hollywood Movie van Leslie Hamilton. Hamilton seems to me when they are the things you do, my love. Brando wants to Newman, mind you, and James Dean. Afraid he's gone. Even Redford makes me young. Rocky again. wish you knew something else I'd rather do. So you can see no Hollywood movie. Hold on, can make me feel groovy like you do. There Hollywood movie van Leslie Hamilton. Sy sê tot ou uh, eh, hartebreker, die witkop ou acteur, ach, nou sy nou, Robert Redford, makes her yawn. <laughs> nou ja, dan moet het baie vervelig wees om movies toe te gaan. En ek sien hier so Corina, Corina van der Linde, daar, uh, sy is op die oomlik in uh, Hartenbos, en sy luister ook saam. Nou, ek wonder my ander vriend daar in Hartenbos, of hy luister, ou Dani Boshoff, uh, hy het ook in die begin nogal gereeld geluister, ek het langklaas met hom gesels, ons is uh, weer dieuw vir die geselsie. Uh, ja, so van tyd tot tyd, ne? Eh, kei, ons gaan aan, ons kom by haar geboortenaam was, ofwel, sy is in Boksburg geboore, en sy was Elizabeth Libbe op 26 maart 1948 is sy daar gebore. Sy voltooi haar skoolloobaan aan die Johannesburgse Hoortechnische School en begin na ere as ontvangsdame en sing vir een country orkest. In 1967 trouw sy met Ralf, uh, eh, eh, Ralf Thursdayfield en uh, terwyl sy in die huis sing en haar werk doen, word sy dier uh, bierman opgemerk wat haar uh, aan Johnny Collini voorgesteld het, wat op sy beurt nou weer die uh, uh, auditie by Pieter Loutus by Gallow Records vir haar gereel het. En onmiddellik is sy aangeteken en oor die jare het Joanna Field vir ons een paar van die beste country gospel liekies uh, gebring wat Suid-Afrika uh, kan bied. Joanna het op haar eie en saam met ander groot kunstenaars soos Billy Forrest opgetree en dit het een paar klassieke en tydloose snitte opgelever soos Don't Fly Too High Little Bird, uh, Dreams Are Good Friends en This Little Light of Mine. Nou vandag vermaak sy ons met haar gouwe ouwe, Vaarwel John, ek is lief vir jou. Sy sê, goodbye John, I love you. Sing saam die wat om ken. La, la, la, la. la la la la. Suid-Afrikaanse sangeresse wat net so op die achtergrond verdwijn het, wat mens nooit weer van hoor nie. En uh, ja, baie goeie sangeressies, maar in elk geval, ja, Joanna is een van daar die. Nou, ek sien uh, uh, Elizabeth Betty, Betty de Kok, daarvan, uh, wel, sy is nou in Heilbron. Uh, baie sterkte vir julle, ek hoor, uh, jy was vir weer in die hospitaal saam met uh, Dreyer, ons hoop dit is uh, goeie uh, eh, diagnoses en uh, dat het met julle goed gaan en dan is daar ook uh, Louisa wat gereeld inskakel en uh, ja, ons is blij om jou aan boord te hee Annetje Forrie uh, oh, die, die ander Annetje wat nou <laughs> in hierdie week op pensioen gegaan het, maar Annetje Forrie eh uh, ook baie welkom daar van Port Elizabeth af. En uh, ja, ek glo jylle luister lekker. Ok, kom ons stap aan en eh, my nie stil sit nie, dans sommer partij van hulle saam, want volgende het ons die koning van rock. Die koning van rock en hy het geen bekendstelling nodig nie. Hy is geboor op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 augustus 1935. 1977. Elvis Aaron Presley is geboor in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie uh, toe hy slechts 13 jaar oud was. 1954 begin sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna uh, is sy eerste top of the charts, Heartbreak Hotel, uh, vrygestel. Nou Elvis vermaak ons vandag met sy ander ene, wat ek ook klanklas gehoor het eindelijk, het was een baie populaire ene in sy tyd, Don't Be Cruel.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 be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, oh, baby. It's just you I'm thinking of. Daai was in die dag toe hy nog een groot hartebreker was. Daai los jeep van hom en oi, waar hy al die bewegings, a eh, double jointed, seker gewees die oukie. Uh, en uh, ja, Don't Be Cruel van Elvis. Nou, ek sien Joyce Wertley sê vir my daar uit Amerika uit, sy uh, werk, sy sit daar en werk, sy wees, sy is, uh, wat noem het is dit, bilateral <laughs> of uh, uh, multitasked, en uh, sy sit en werk terwyl sy luister, en dan al die hoentjies, ek dink daar is drie van hulle, Foxy en, en nog twee anders, Bani, uh, eh, hulle sit daar by haar en hulle weet wanneer het woensdag is. Hulle kom valsommer recht daar langs haar in en leed daar en luister saam en uh, ja, die uh, hele familie is uh, betrek by hierdie programma die hoentjies like van die 80s en die 70s. Kom ons breek nou om uh, die funny spot te doen. En die funny spot vandag is maar weer een ouwe, as dat so min nieuws wat uitkom, wat een mens uh, kan luister, want al die nieuws het uh, een uh, paar uh, knoopwoorde, wat een mens uh, nou eindelijk nie op die lucht mag sit nie jy weet, uh, so ons hou maar by hierdie, en hierdie een het ons langklaas gehoor, maar ons het hom al gehoor, Tolle van de Merwe, en hy vertel ons van die dinge wat aangaan by die merry-go-round, laat in die ochendure, of vroeg in die ochendure, wat sal het wees? Kom ons luister. Yes, a woman, yes, a... as I said, there's a woman up in William, wonderlijke oude man, wat al oorleden is, moet ik wel eens gezegd. Was het nou dat zei, onder de vierde verjaardag op 4 mei, ik kon het niet bijwonen, want hij is al 84 al dood. <laughs> maar, hij, het, oh, hij zei toen van mij, toen hij zien ons gaan Nieuweland, hoe dat op Halle daar. Hij had ook al in Nieuweland gegaan, maar Halle met de oude Volkswagen kombietje gereden. Hij zei, die ding was zo oud dat ze draadloos nog hoog Hollands gespeeld Hij zei, <laughs> en hij was zo stadig, hij is weer dan met haar gehad, hij had aan mijn nek gehad. En nou dat hulle nou by die voetbal gekom en daar het baie dinge by die rugby gebeur, maar om die storie nou dan so te maak dat ons gaan aangaan met die program. Hy, toe hulle nou die aand laat huis toe kwam, jy weet, toe hulle ook nog maar van Nieuweland geniet, soos hulle plat langer Nieuweland kan geniet. En jy weet, een man wat te veel gedrink het, hy wil mis nou altijd iwers in rij. Maar hulle is dan nou aan die rij, nou, nou, weet, nou rij hulle maar huis toe en toe hulle die berg afzak, daar by Sintrasdal. Toe sien hulle, maar daar onder is lichtjes van Amerika round. En toe sien hulle maar dis die ding wat hulle nog kan gery. En hulle besluit toe hy moet nou gery word. En die man is daar af. En dan kom maar as toe laat aan man, toe hulle nou kom instap. Toe kom hier 'n nagwag uit. En hy vra ja meneer. Hulle sê o papa, ons wil swing vat. <laughs> hulle sê die man sê van nee, maar die plek is toe. Dis is Sondagmôre in hier al. Jesus, hulle man, niks is toe nie. Keiso. Hulle sê vir hom ook, hy goed dat alles opmaak. <laughs> en het was aan my lang nie, dus alle groot pille hang om mekaar sy nek en hy sê ook, okay, hulle kan nou rij. En hy pak hulle mooi in die swings en vertel hy om, twee daar, twee hier, twee hier, twee daar, dat die wiel nou mooi gebalanceerd is, sê hy om. En daai tijd wil hy nou loop om die engen te loop staart, dus nog voor Eskom. So hy so wegstap, dus roep hy in om, om die omgeem sommer die oorige van die bottle. Om sê, jy kan nou so lang drink, so lang ons rijd. Ja. Maar ons wil nie speel jou papa. Ons wil ja. En die oom sê, die tijd moest nie daar staan by my accelerator in heel op. Hy sê, oh, Dolly, toe die engine start te horen, ga jy wel hoor. En hy maar die klats intrek, toe vlie die swings weg. Wat my maag omrug, het ek rekmerke kreeg. Hy sê, ons, ons hang boe die wiel. Ons hang nie so nie, ons hang so. Hy man stap met die bottel reg op onder die windjie. Hy loop sy daar teen 'n sangreisie teen ons daar, dat die wind by by hom neus raai en dat hy net sy knop maar die oplop. En as daar by die man verby kom, hy sien nie, hy vat. Hy sien langs die daar piepel. Arke dood, toe weet ek. Vannacht gaat ons swingrij opbouwen. En die driver leidt dood. Nou ja, hoor. Nou, je weet in die eerste paar SS naar rechts. Maar die naïre wat die weet, ons het hier mekaar geëet en hier mekaar gedronken. Ik voel die binnenkant voelen. Aber die lucht voorbij gaan, mijn oude vriend, aber die lucht voorbij gaan, dan zien we weer De tweede keer wat is zo, ho, ho. Daar is zo wat messie voor zijn weg. Maar gelukkig hij tamelijk bij het winst geëet, hij gooit tracer. Soos ons nou so ja. So kom baie net by bin kom slap die net. Soos ons nou ry so gly die by bin nou hier af. En toe ja my back up to proof, I see. Dis tot ek kom. Ho! Ja, dis die man toe, hom kon net toe gooi. Hey! Asie lang jy ja, moet dat toe flat al ag. Het hang so wat wolk om die swing. Maar waar is die voels die tijd van die nacht vandaag kom, weet ik. Maar hulle hang nou so op hulle seie samen die swing. Hulle vlie nou op, he, je weet. Nee, nie wolk. Vang nou alle wense voor ons, ik nie zo'n verlauw, ik nie zo'n kaas. As die see voel, as die wei die vang, as hy kik. As jy broer later, je weet nie, sier nie. He, <laughs> he. Maar ik kom hier zitten. Hij zei, gelukkig, je weet die zeevoels raak nog drank, want die kost alleen niet wijn. Alle vliezen met elkaar vast en hier is het kind. zit die recht op in die luchtpak. Zet die voetjes maar zo. Tot zijn zielstof opraakt. Maar hij falling leeg. Val voor een boel twee onvliezen. Hij zei, je weet, genadig, je weet, later, hoor ik die engen slik dan ja, sak die swing so, dan nou, nou, en daar word die man wakker. En hy hoor die engine slik, en hy weet hoe lang hy geslaap het, en hy het kan diesel en hy gooi hom weer. Daar sit is my rebel. Hy sê, daai nacht het ek gewet, hier sterwe ek in die swing. Hy sê, Tolly, ons rei, die ander dag morgen tien uur, toe loop staan die swing. Toe sikkelare kom swak man, dan moet hy kom bietje huis. Want daar in die laatste draaie wat die sienst gee, het ek gesit, dink aan my sone. En ek het gedink aan baie sone, maar hoe my ou vrou gevertroes het. Al dit waar gesê, sy was so'n dun stengeltje goudsblom, toe ek haal op haal het in die makkoland van die vrou. Vandaag sit ek met so'n kaktus. ek het waar gesê, my ou vrou is nes april maand sy waardlimoen, hy leek nog na iets, maar hy smaak na niks. Al die sone is het voor my voorbij gekom. Ek dink nou gaan ek dan huis toe. Toe ons by die huis kom, toe staan daai kaktus in die voordeur. Hoender vleis van kwai. Iedere been haar groei so deur die sykous as ons 'n kakker laks. Wees baie sê sê vir my dulle. Het vir ons heel nag laat bakker lê. Van nag van bekommernis. En daarvoor sal julle vanaand vir ons in die kindersentrum daal toe vat. As Amerika rond, ons gaan sien. <laughs> ja, daar boomerang dit, ne. Uh, soos ek sê, ons het hom al voorin gehad, maar elke keer is hy vir my skreeuw snaaks. Ok, Mary Hopkin is in Ponte Darwe in Wallis gebore en, uh, o, ek wil net eers gehullo sê vir, wat is dit, Johan Kloete, hy is daar tussen welkom in Virginia, so hy sê, hy verteenwoordig al twee die stede, as ek wil sê, uh, plekname, waarvan uh, die luisteraars inluister. O, nou, Johan Kloete, dankie vir die inskakeling, ek hoop jy skakel meer gereeld in. Uh, ok, Mary Hopkin is in Ponte Dawe, in uh, Wallis gebore, en uh, in uh, Wallis sprekende gesin. Haar pa het as behuisingsbeamte gewerk, Sy het wekeliks sanglesse as een kind geneem en haar muziekloobaan het begin as een volksangeres met een plaaslike groep genaamd Selby Set and Mary. Sy het een solo 7 van Welsh taal liekies geskryf of vrygestel vir een plaaslike platemaatkapie genaamd Cambries eh, en eh, wat in haar thuisdop gelee was. Voordat die groep by Apple Records wat dier die Beatles besit was aangeteken is. Mary Hopkin is dier die model Twiggy raak gesien, <clears throat> toe sy die uh, Britse televisie talentskou Opportunity Knox gewen het en haar toe by Paul McCartney aanbeveel. Mary Hopkins sing vir ons ook, soos, wat is haar naam gewees, uh, Joanna Field, sy het gesê, goodbye John, I love you. Mary Hopkins sê net, goodbye. Yeah. dochterkie uh, eh, stemmiekie wat sy daar het, Mary Hocken, en selfs haar looks, is ook die soet dochterkie looks en stemmiekie. Amelia, Amelia Rydberg, uh, ook bekend as Amelia Matiku, of meer eenvoudig net Amelia. Sy is geboor op 5 januari 1978 in Stockholm, Swede, en sy is een Sweedse popmusiek en sielsangeres. Haar 1998 treffer, Big Big Wool, wat ek eindelijk ken as Big Big Girl, is nummer 1 van uh, in verskye lande. Nou, Emilia doen vandag vir ons uh, Big Big Girl of Big Big World, whatever jy hom wil noem, hier gaan hy. Ook een kleindochterkie stemmetjie. It's now raining and tears are dit is die eerste keer wat dit met my gebeur, dat ek die plaat uh, op die uh, dek sit om te speel, en dan begin hy sommer in die middel. Sorry, jylle die helfte van die plaat gemis. Ek sal om een dag weer speel. Paint My Love is een liekie van die Deense lichte rockgroep Michael Learns to Rock. Dit is vrygestel as die eerste snit van hulle 1997 album Nothing to Lose. Die lied is een indirecte aanpassing van die dansk melodie. Uh, Grand Prix winner uit 1996, eh, Koen met Dug, uh, wat uh, geskryf is dier Jascha Richter en uitgevoer dier uh, Dorty Anderson en Martin Loft. Michael in Sturok en hy syng, of hulle syng, Paint My Love. my youngest years till this moment here I've never seen such a love Michael learns to rock en hy het gesing of hy het gesing Paint My Love In the Bad Bad Old Days nou ja, dit is die plaatse naam maar as ek die plaat luister dan sit in the Good Good Old Days uh, <laughs> dit was die treffer van The Foundations 1969 The Good Good Old Days 1969 Dit was uh, die vierde solo treffer vir die groep. Dis geskryf dier Tony McCauley en John McLeod. In die uh, Bad Battle Days was nummer 8 in die UK Singles Charts en is ook opgeneem dier Tony Burroughs en uh, verskyn op Johnny Johnson en The band, Bandwagon, sy Soul Survivor album nou net voor ek kom speel, uh, eh, Jee van die kerk. Hey, ons gebruik voorname hier op die program. As jy weer inskryf, sê as jy uh, meneer of mevrou, of sê of, as jy uh, Jana of as jy Johan, uh, maar is een Jee van die kerk van Sanies Hof. Hy het net ingeklok om Sanies Hof ook op die map te sit. Dank jy daarvoor en uh, onthou in die toekomst, ons wil jou voornaam hoor. <clears throat> nou, die Foundations speel vir ons In the Bad Bad Old Days. But right now, unfortunately, we have come to the last song on this month's Beat Club. It's been made by a group who've had hit after hit after hit. Here's the latest one called In the Bad Bad Old Days. Ladies and gentlemen, big applause for the Foundation! In those bad, bad old days before you love me, girl. I was just a lonely man so many ways. Till you love me, girl. And I was your only man. You came into my life. Ja, dit was, ach man, daai jare was er werkelijk, ek sê nie, deesdaag kom maar nie nog goeie muziek uit nie, maar in daardie tyde, <laughs> ek sê nou, voor 80 en na 50 was daar daar maar iets wat nie weer sal gebeur nie. Uh, en hulle bestaan vandag nog, hulle is uh, immergroen, sal mens dit noem. MUZIEK Nou, kom ons word weer een bykie wakker met die Mexicaanse hoededans. Jarabe Tapatio, dikwels die eh, Mexicaanse hoededans genoem, is die nationale dans van Mexico. Dit het ontstaan as een hofdans in Guadalajara, eh, Jalisco, gedierne die 19e eeuw. Hoewel die elementen daarvan opgespoor kan word na die Spanse uh, eh, Zambra en Jarabi Gitano, wat uh, gewild was in die tyd van die Vice Royalty. Vrouwelike dansers dra traditionele China uh, Poblana uitrusting, terwyl die uh, mannelike dansers aantrek soos Charos. Die standaard muziek van die Jarabi Tapatio is die 19e eeuw, dier Jesus uh, Gonzales Rubio. Rubio gecomponeer. Die meer algemene instrumentele reling daarvan dateer echter uit die 1920s. Dees daar word muziek eh, daarvan meestal dier mariachi uh, uit, uh, groepe uitgevoer. Nou kom ons luister en dans somme die dans saam, die Mexikaanse danse. Uh, Viva Mexico doen vir ons die Jaraba te patio. Lekker saam dans. MUZIEK Mexico se dans, <clears throat> as hulle nationale dans, en eh, man, as dit nie jou voete laat tap, of jou um, lis maak om op te spring en uh, te trippel nie, dan uh, is jy daarom maar, uh, <laughs> hoe so mens dit noem, uh, vervelige vent. Kom ons stap aan en ons kom by die uh, daar is nog drie liedjes oor, en hierdie ene is die een voor ek begin met die twee in een rij waarmee ek gaan afsluit. Uh, Reflections of My Life was in 1969-1970 solotreffer vir die Skotse groep Mameleid. Dis geskryf dier hulle sanger Dean Ford en hulle gitaarspeler uh, Junior Campbell. Die uh, lied bereik derde posiesie op die Engelandse toptreffers treffers Eh, in 1969 en in Amerika stuigde tot die tiende plek op die billboard, Hot 100, 1970. Mameleid sing vir ons van uh, een van hulle groot treffers, Reflections of My Life, en ja, terwyl hulle dit nou sing, reflecteer een bykie oor jou leven, uh, eh, oor die laaste 70 jaar of uh, <laughs> ja, reflect oor jou leven. Reflections of my life. Op die maat van die muziek. MUZIEK sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they feel. changing, arranging. I'm changing, I'm changing. Sunset Reflections of My Life. Uh, ons het nou net gehoor weer van Sophia, Sophia Kalitz, en sy is daar van Olifants Hoek. Sy sê selfs Olifants Hoek kan op die map wees. Nou ja, daar het jy dit. Is, uh, uh ek denk ek was al een keer in my leven daar, of uh, ja, ek het uh, mens met stadig reis hier daar dier, anders te mis jong. <laughs> Um, uh, is daar by Loatlasse wereld, as ek recht onthou. Nou, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij. Ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het en uh, al die nieuwe luisteraars.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 jylle die bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle, en hulle sal op my vrijdag program om drie uur uh, op die horizon sal hulle verskyn in een uh, onderhoud, of uh, ek sal net hulle muziek speel. Ek los jylle dan met die twee in een rij, en vandag uh, sal het eerst wees, en ons allemaal ken vir Miriam Mabeke, Ach Makeba, nou ek het hierdie plaats specifiek ingesit, om die kwaliteit van haar stem te demonstreer. Sy het een prachtige stem en sy syng Nichilo, Nichilo. Uh, is een, nie een baie bekende liekie nie, maar luister net die stem as jylle luister. En dan speel ons uit met Carleen Kater, ook met een baie, baie ouwe gouwe.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 Thank you. at me and he smiles real sweet.